Chunka tawayoh kah kapitulo. Jesus ta wanyu chinankupah rimanakusqankumanta. Iskay punchawllañan faltarja Pascua fiestapah. Chay punchawpin mana hunchuyuq tantata mikunku. Sacerdotikunapah ifinkunam Dios paleynin yachachiqkunapiwan, tantiarjaku ingañuwan Jesusta apiruspa wañurachinankupa. Chayminerjaku. Y esta pija ama a Pizuncho, runakuna ama alborotanankupa, nispa. Miski asnaj aceitiwan Jesús talisja MANTA Jesús mi kachkarja Bitania yachtachapi, lepra unhuymanta Sanuya Simón pawasimpi. Chaipi mi kuchkaptinkum chayaramurja hukuarmi. Paimi niño rumimanta puyñuchapi, nardu aitamanta rurasja miski asnaj aceitita aparamurja. Chayqa achka qullqipa chaninmi karqa. Chay puyñuchata pakiruspanmi Jesus pa umanman. Chaypi wakin kaqkunañataqmi piñakuruspanku ninakurqaku. Imanasqataq kay achka qullqipa chanin, miskiyasnaq aceititaqa usurachin, wakchakunata yanapanapaqmi rantikurunmanku karqa, huk wata jurnalpa chanin qullqipi, nispa. Chay warmita haqchaptinkum Jesús ñataq nirqa. Upayaychik. Imanas khatak liakichinkichi kai warmita, paiha alintam rurarung nyuhapa. Uakcharuna kunaha ham kunawangmi kanha. Munariz haikichik uran paikunataha yana Nyuha michaha mana tukuy timpuchu kunawang kasa. Kai warmiha tukuy atishan Kai miski asna gase taliwaspanga, pampakuna ipuncha upahmi kuerpuita alistachkan. chihaptapunim nikichik. Kay pachapit tukoy inastimpi Dios manta aling noticiata willakoptinkom, kay warmi paruras jantapas yuyarin jako. Jesus ta traicionanampa judaspa arimas manta. Chunka iskainiyog disipulunkunapa hukninmi karja Judas Iscariote. Paimi sacerdotikunapa jefinkunawan Pai kunaman Jesus ta entreganampa. Paikunam judaspan janta uyareruspanku, kusisqallaña joljeta paganankopaj jaco. Chaimanta punim, judas tiemputa maskarja Jesusta traicionanampaj. Disipulunkunawan Jesuspa sinasqanmanta. Punta punchau punchaupin mana junchuyuq tantata, Inaspa Pascua Carnerota anuchispanko mikunanko Fiestapi, Jesús ta disipolunkunata por Jaco. Maipitaq alistamusaqku Pascua mikuyta, sinananchikpaq nispa. Chaymi iskay kunata kamacherja. Llaqtaman rispaykichikmi puyñupi yaku apachka runawan tupankichik, paytam hatinkichik. Runapa yaykusqan wasipa dueñuntam ninkichik. Yachachikuqmi nin. Mayhan kwartupitaq Pascua mikuyta sinasaq disipuluykunawan? Nispa. Chaymi kichik hatun kwartuta, wasipa altosninpi ña allichasqataña. Chaypi mikunanchikpaq priparamunkichik. Iskayninku llaqtaman chayruspankum, lliwta tarirqaku Jesuspa nisqanman hina. Chaypin Pascua mikuyta prepararqaku. Tutay kamuchkaptinñam, Jesus chayramurqa chunka iskayniyuq disipulunkunapiwan. Misapiña mikuchkaptinkum Jesus nerha. Chihattam nikichik, kaypi ñuqawan mikuqmantam hukaq nikichik traicionawanja, nispa. Chaymi paykuna llakikuspanku sapakama tapukurjako. Ñuqachu nispanko. Hinaptinmi Jesusñataq nerja. Hamkunamanta ñuqawan kusqa medianoman tanta chalpoqmi. Diosmanta hamuq runataqa Bibliapa nisqanman hinam sucediwachkan. Ichaqa imaynaraq kanja traicionawaqni runaqa. amapas manchu karja. con Jesús tantata man DIOS MANGRACIASTA jorja. Chaita pakiikuspan mi paikunaman aiporja. chasquichi kai mi cuerpoi, nispa. Basutapas ojarispan mi DIOS MANGRACIASTA jorja. Inaspan paikunaman basomanta basomanta tumanankupa. Inaptin mi llapayanko basumanta tumaykorjako. Chaime Jesús nerja. kaymi yawarni. Kay mosoh kontrato chihapiachih yawarniytam chakchusah achkarunakunapah. Chihaptapunim nikichik. Manañam ubaspa mantaja tumasagñachu, Dios pa munay chakuskampiña mosoh binota tumanaykama. Nispa. Jesus mi willakum pedropa ni ganangmanta. Yupaychanapah taquita takiruspankum, olivos mohuman pasakurjako. Chaipim Jesús Nerja. Yapayaikichikmin yugamanta penjakuankichi. Biblia nin. Michichtam wañurachisaj. Enaptinmi ovejakuna chijerunjaku. Nispa. paime PAIMI hamkunamanta Puntatarach Galilea laomangresaj. Nispa. Enaptinmi Pedro Nerja. penja hanmanta kupas, ñujajan manan penjakusajchu. Nispa. Chaymi Jesús nerja, chihaptam niki. Kunan tutapunin manarajpas gallo iskay kutita wahachkaptin, kimsa kutikama nigawanki. Nispa. Pedro ñatagmi atipakuspan nirja. Hanwankuska wañuna ikaptinpas manapunim nigasjaykicho. Nispa. Chaynallatam llapallan disipulunkunapas nirjaku. Hitsimani huertapi mañacus mañakusqanmanta. Hetzimaneuer taman charuptinkom Jesus nerja desipolunkunata. Kaillapi tiachkaichik taytay tamanyakamunaykama. Nispa. Pedro tawan Jacobota hinaspa Juanta pusarikuspanmi, pensamientupa intushan llumpa llumpaita ñakarikurja. Hinaspan paykunata nerja. Sunhuymi ancha llakisja kachkan pajinaña. hinaña. Kaillapiya kachkaichik rikchaspa. Nispa. Waklaunihman riruspanmi junjuranpa pampaman kumuikuspan, taitanta mañakurja. Paimunaptinqa chayña karinan ura ama chayamunanpa. Mañakuspanmi nirja. Taitallay, hamqa lliwtam imatapas atinki. Kay ñakarinaymantaqa libraykuway. Ichaqa amaya ñuqapa munasqaychu kachun aswanqa munas munasqaykiya. Nispa. kutispang mi kutispanmi tatari korja, Chaime Simón Pedro tanerja. Simón, puñuchkan kicho, Manachum huk urallapas aterjanki, rikchas payat Diosta mañakuychik amaten tentasqa kanaykichikpaq. Aling rurayta munaptikichikpas cuerpoja mana mi kachkan. Jesús me huktawan rispan manyakorja hina Kotimuspanmi disipullunkunata huktawan puñuchkaqta tariykurqa. Paykunata puñuyllunpayta aysaykuptinmi pinqakuspanku manaña imanaytapas atirqakuchu. Kimsa kaq kutita mañakamuspanmi paykunaman kutimuspan nerqa. Kunanqa puñukuspayasa makuychikña. Diosmanta hamuq runapa uraymi chayaramunña. Huchasapa runakunapa makinman churasqa kanaypaq. Hatarichik, hakunya hamuchkanñam traicionawahni, nispa. Jesus ta presuchashankumanta. Jesus rimachkaptinrahmi Judas chayramurja. Paiha chunka iskayniyog disipulunkunapa hukninmi karja. Paiwanmi hamurjaku achkallaña runakuna, ispadakunata hinaspa kaspikunata aptarikuspanko. Paikunaha hamurjaku, sacerdotikunapa, diospalainin yechechkunapa, kunapa kamachiqkunapa kachamusqanmi. y Judasmi kainata hamorja. hamurqa. ...nyuhapa mi kanja. Paitam ama kacharispa apankichik. Nispa. Judasmi man Jesusman y yachachiko. Nispa muchaykorja. mi hamuq Jesús ta aperuspan presucharurjako. Jesús wanchaypi hukagmi ispadanta urguruspan, sacerdote conapa en paronampar enrenta En Enaptinme Jesús chairuna kunata nerja. Suatapa sape hinacho mamurgan kichik pi enaspa caspeoh presuchawanai kichikpag, sapa punchao miñojaja hamkunawan karjane templopi y ichajam manan presuchabarjan kichikcho. Asuanja kaikunaja pasakon, bibliapa nisjan komplikunampajme. Enaptinme liu kuna. Jesús tasapallanta sajeruspa aijikorjako. Huk mosupa lluptikos manta. Huk mosom sabanasllawan wankikuykuspa Jesús tajaterja. me haperorjako. Ichaga paimi sabanasta sageruspan y Jesús ta cortipi tapu payasjankomanta. Jesús tan pusarorjako sacerdotikunapa jefin pawasinman. Chaipim huñunakururqaku sacerdotikunapa llapa jefinkuna. Judio kamachejkuna, inaspa Diospa leinin y Pedro ñatagme jaterja karo jipallanta, chay sacerdotikunapa jefimpa wasimpa patiunkama. guardia kunawan kuska tiaikurga ninapi jonikuspan. Sacerdotikunapa jefinkunam, Jesús kajkunapiwan Jesuspa kontrampi matapas maskarjaku, wañurachinankupaq. Ichaqa manam imatapas tarirqakuchu. Achka runakunam paypa kuntrampi llullakuspa rimarqaku, ichaqa paykunapa rimasqanqa manam tuparqachu. Wakinkunam sayarispanku yanqamanta Jesusta akusarqaku kaynata. Paymi nirqa. Ñuqam tuñirachisaq runakunapa rurasqan kay timpluta, hinaspaymi runapa mana rurasqanta huktawan Kimsa hatarera hatarirachisaq, nispa. Chaynata rimachkaptinkupas manam tuparqachu nisqankuqa. Hinaptinmi sacerdotikunapa jefin, chawpinkupi sayarispa Jesusta tapurqa. Manachu imayatapas rimarinki, imatataq rimachkanku hampa kontraykipiqa, nispa. Jesusmi ichaqa mana imatapas rimarispan upallalla karja. hinaptinmichaykipi huktawan tapurqa. Qamchu kanki Dios dios churin Cristo nispa. Jesus Jesusñataq nerja. Ari, ñuqam kani. Diosmanta hamuq runatam pa' atayniyuq Diospa alliqninpi tiyachkaqta. Hinaspa cielomanta puyukunawan hamuchkaqta. mi chay sacerdotikunapa jefin, piñas piñasqallaña, pachankunatapas llikipaspam nirqa. Imapaqñataq testigukunataqa munanchik, qamkunapas uyarironkichikñam paiga Dios tukusqanta. Imaninkichiktaq nispa. Chaymi llapallanku sentenciarqaku wañunampaq. Hinaptinmi wakinku qallaykurqaku tujapayta. Uyanta taparuspankum takaspanku nirqaku. Musyakuy, pitaq takasuchkanki nispa. Guardia oyampe uyampi Jesús ta Pedro Ora Uray patiope Pedro sacerdote sacerdotikunapa jefimpa criadan amorja, Pedro Pedrota ninape ninapi junikuchkajta. Jawarayasqanmantam nerja, jampas Nazaretmanta Jesús wangmi porerjanki nispa. Pedro ñatagme nerja. Paitaja manam rexenicho, ima mantachar ima nispa. Chainata nispan hawa punkuman gallo gallu wajaramurja. Uktawan mi chaypi chai chay criada nerja. Kay jesus Jesuspa mi, nispa. Ichaja Pedrom uktawan man mi chaypi kunapas Pedrota nerjako. Chiqaptapunim hampas paykunamanta kajkanki, Galilea laumanta kiraiko. nispa. Chaymi Pedro ñakaspan juramentarja. Manam Chairi chay rimasqaykichik krunataja, nispa. Chayra tulyapi iskay kaq kutitaña gallo wajaramuptinmi, Pedro yuyarirurja. Manarajpas gallo iskay kutita wajachkaptinmi, kimsa kutikama nigawanki. nispa JESÚS Jesuspa Chaita Yuyariruspan MI Oaxacuita kurja